أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم أسمى الحافظ بن حكم رحمه الله كتك من دوم ياكي دنياكي ambayo inapatikana adabu na ya kuitafuta hii saada hakika kihakika ni saada ya elimu, saada ambayo itakayemsaidia mtu leo duniani na kesho akhira. Baada za ubeti za mwanzo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake mbalimbali na kuiegemeza neema zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, afatisha na kumswalia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma salatu ala al kisha swala kwa yule juu ya yule amekomba kwamba kachaguliwa akrami mabuuthi mbora wa waliotumilizwa bikhairi huda kuongofu mkombani wa waheri fi afdali umami katika umma amekomba ni bora wa salatuna ala nabii sallallahu alaihi wasallam mukhtar na swala yetu kwa mtume sala alaihi kwamba kachaguliwa hiya kama qala ibn qayyim fi kitabih kama vile alivyosema ibn qayyim katika kitabu chake jala'ul afam asem at min Allah ma akhbara bihi an salatihi wa salatu malaikatihi talab amri kutoka Allah subhanahu wa ta'ala ni kile ambacho kwamba aliamrisha ama alilete habari Allah subhanahu wa ta'ala an salatihi kuhusu swala yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na swala ya malaika yake kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya thanauna alayhi nayo ni kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam وإظهار لفضله وشرفه نكظهرش فضل ذاكي نشرف ذاكي الله سبحانه وتعالى أكمتدى أكمسيس محمد صلى الله عليه وسلم كوفيوم بفنجيني أسمى إمام السعدي أكفسير الآيائي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي كتك كفسير آيائي أسمى وهذا فيه تنبيه آيائي كنا تنبيه Allah subhanahu wa ta'ala tupatie tambii watu wamakinike ni wazinduke wa kitu gani wajue ala kamali rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhusu ukamilifu kutumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam warifatu darajatihi na kunyanyuliwa daraja wa uluwi manzilatihi inda Allah na manzila yake ya juu mbele Allah subhanahu wa ta'ala wa inda khalqihi wa raf'u dhikrihi na vilevile daraja yake namna ilivyo juu mbele ya viumbe vya mtume, mbele ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyanyuliwa ile daraja. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sema, bwana ni bakhili yule ambaye kwamba atatajwa kisha asimswalie, yule ambaye kwamba atatajwa huyo kisha asimswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi huyo ndio yule ambaye kwamba ni bakhili na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kumsifu aliposema lal mukhtari ai juu ya yule ambaye kwamba alichaguliwa والمختار هو من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه ومعناه المصطفى والمجتبى manake neno neno mukhtar manake ni mustafa aliyechaguliwa ai katika aya Allah asema Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas kaitumia hino liyastafi Allah anawachagua akrami maburutin bora ya wale kwamba katumulizwa bimana afdhalu rasulin ursila bora wa mtume kwamba katumwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokewa asema anna si anna ana sayyidu waladi adam yawm alqiyama mimi ndio sayyidi mimi ndio bwana wa wanadamu kesho wana wa adamu kesho siku ya kiyama katika mambia kuonesha sharaf alionao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume katumwa bi khairi huda katumwa na uongofu ambaye kwamba ni bora ndio mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku ya Ijumaa akihutubia watu alikuwa akisema amma ba'du fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayra huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bora ya kitabu bora ya mazungumzo bora ya maneno ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na uongofu ambao kwamba ni waheri ni uongofu wake mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana mtu akishikamana nao, man bi bihi, yule atafikamana na uongofu wa Mtume, basi huyo ndio atakayekamilika, atapata njia ambayo kwamba ni sawa. fa huwa alayhi salatu wasalam wassalam bi bikhairi huda, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye kwamba katumwa na uongofu ambaye kwamba ni bora. Katumwa wapi? Fi afdhalil umami, katika umma ambaye kwamba ni bora وهي أفضل الأمم النبيين نندي أمة بكم من بورا كشنا أمة صوت زمتومة صلوات الله وسلام عليهم أجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى كما لفسم الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى سدكيشكم بأمه ndio umma ambayo kwamba ni bora imetokezea kwa watu bimaana hii katika zile umma zinazopatikana basi hii ndio umma bora waqadha fi musnad limam ahmad rahimahullah bi sanadin hasan an hakim bin muawiya an abih radhiyallahu anhu anna rasulallahu qala tunasema antum tufuna 70 umma nini munakamilisha tutimuna munatimiza ama mnatimia umma ambazo kwamba ni umma sabiini antum khairuha wa akramuha ala Allah tabaraka wa taala nini ndio umma ambao kwamba bora nini ndio umma ambao kwamba wakirimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim asema na ni wazi kwamba atharu hadha al-ikhtiyar ni wazi hii umma kwamba ndio umma bora hii imetokea fi amali kutokana na amali zao wanazozitenda wa akhlaqihim na vile vile akhlaqi yao na tauhidihim na manazilihim fi aljanna wa maqamatihim fi almawqif na wao kushikamana kwa kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala chini ya mamvuli ya tauhidi na mashiki yao kesho peponi na makamu yao kesho katika mawqif hii inaonyesha kwamba namna gani umma hii ilivyokuwa ndio umma bora alasema katika hiyo aya kwamba tumetanguliza mwanzo kwamba nyinyi ndio umma bora. Aya hii yaonesha nini? Aya hii yaonesha ubora wa hii ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ubora huu umekuja kwa njia kwa ajili ya mambo kadhaa ambayo ndio ikafanya umma huu ikawa ndio umma bora. Mwanzo kamalu imanuhum billah ni imani yao kuwa kamili imani ambayo kwamba imetimia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja sifa za waumini wale ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Pili, amruhum bil ma'ruf, wao kuamrishana mema, wanahyuhum anil munkar, na vile vile wao kukatazana maovu. Hii yaonesha kwamba katika hizi vitu hizi sifa kwamba wako nazo ndio sababu ya hii umma kwamba ni umma ni umma bora. Wakadhalika min kaunihim khairan nas khairan nas linnasi, na vile vile wao hii umma ni umma bora kwa wengine. Na maana hii kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba alipokea Abu Hurairah asema خير خير خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخل الإسلام kwamba bora bora bora ya watu kwa watu ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtakuja na wao fi salasili fi anaqihim, hali ya kwamba wana minyororo katika mashingo yao hata waingie katika dini ya Kiislamu. Ndiyo katika hii hadithi wale ambao kwamba ni maadui wa Kiislamu wakitaka kuitia dosari Uislamu, wakifasiri hii hadithi kivingine, wakisema kwamba hii dini ya Kiislamu ni dini ya kuwalazimisha watu kuingia ndani ya Uislamu, lakini la sio hivyo, kama anavyosema Imam Ibn Jauzi rahimahullah kwamba manahum annahum usirru wa qayyidu, kwamba hao watu ni watu walikuwa wametekwa kisha wakafungwa falamma arafu sihata alislam, lakini katika hali yao ya kwamba walikuwa wameteka, walipojua uwazi wa Uislamu, dakhalu tawan wakaingia ndani ya hii dini ya Kiislamu tawan kwa kupenda kwao. Hii ndikawa sababu ya wao, fadakhalu janna ikawa ndiyo sababu yao ya kuingia peponi, kwa kuwa aya sema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika dini. Kwa hivyo hadithi yaonesha kwamba umma ni, ni, ni, ni, uzuri wao kwa watu wengine na vile vile umma huu katika ubora wake annaha aktharul umam istijabatan linabiha ndio umma ambaye kwamba imeitikia wito kwa wingi wa mtume ambaye kwamba katumilizo katika ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani ummat nani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumesema ana aktharul anbiya'i tab'an yawm alqiyama kama anbiya atakayekuwa na wafasi wengi kesho kiyama basi ni mimi Mtume sallallahu sallam bimaana yeye ndiye kapata wafasi wengi wamejibu vilevile annaha akthar al-umam dukhulan lil-janna katika khairia kuonesha khairia ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii umma ndio wengi ambao kwamba watakaingia peponi kama jaa fi alhadith ibn Mas'ud rahima radhiyallahu anhu qala qala lana rasul sallam mtume alituambia atarudhauna an takunu ruba ahli janna je maswahaba mwaridhia nyie kwamba muwe ndio rubu ya watu wa pepo ulna na usahaba kasema na ham tunaridhia sisi kuwa ndio robo ya watu wa peponi alimtu akasema atardhauna an takunu thuluth ahli janna je mwaridhia nyie muwe ninyi ndio thuluthi ya watu wa pepo ulna na masahaba akasema naam tunaridhia sisi ndio tuwe sisi ndio thuluthi ya watu wa pepo Kaa Mtume akasema tardhauna an takunu shatra ahli aljanna, je mwaridhia nyinyi ndio muwe ndio nusu ya watu wa peponi? Kulna naam, tukasema naam. Qal, Mtume asema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, apa kwa yule ambaye kwamba nafsi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mikononi mwake amekwamba ni Allah, inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna sasa mimi natarajia kwamba nini muwe ndiyo nusu ya watu wa peponi. Kwa nini? Wadhalika anna aljanna, kwa kuwa pepo la yadkhuluha illa nafsun muslima, haingii peponi isipokuwa nafsi amekomba ni Muislamu. Inna dina inda Allahi lislam dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu na yule ambaye kwamba atakuja na dini ambaye kwamba si ya Uislamu akaja mila ingine ambayo kwamba si mila ya Kiislamu, basi hatakubaliwa. Ndio maana dini ya haki mbele ya Allah ni dini yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni dini ya Uislamu. wal ali wasahbi wal atba'i qatiba watabi'ina biihsan linahjihim. Kendelea kuwatakia sala bimaana ameishika ame, akiambataniza na ubeti wa juu swala ala almukhtar vile vile ay swala vile vile ala alali wa sahbi wal atba alizaki mtume na masuhaba zake wal atba na wale ambao kwamba waliwafuata wao ambao kwamba walikuwa ni maswahaba wale waliwafuata maswahaba al-al huna akusudia ali nabi sallallahu alaihi wasallam wahum alladhina hurimat alaihim sadaqa ni wale ambao kwamba wameharamisha wao kula sadaka وهم أقاربه من جده الأقرب عبد المطلب وذويته صلى الله عليه وسلم ناو ناو ni maaqribao mtume sala salam kutoka kwa babu yake wa karibu ambaye kama Abdul Muttalib wa dhurriyatahu na vizazi za watoto wake wa min alihi vile vile katika jamaa za mtume vile vile zaujatihi ummahati almu'minina ni wake wake mtume sala salam amekuwa ndio mama mamama wa waumini Tunasema katika vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza katika Qur'ani akisema ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa mahal shahid lastunna ka ahadin minan nisa maana ni tofauti na wanawake wengine mwisho mpaka mwisho wa aya mpaka mwisho wa aya akisema inma yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tathira akaendelea kusema wasahbi bimaana ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam maswahaba zake sala vile vile kuwatakia uzuri maswahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam wahum alladhina akramahumullah au ni wale Allah subhanahu wa ta'ala akawakirimisha biliqa'i nabii sallallahu alaihi wasallam kupata na kukutana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema aliyowapatia والإيمان به نكم ومين يمتم صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك وكافة هل يكون وقتك مويندو ومت محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع قاطبة أتباع أي الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاو نواليها بكوانبا والي وباتا مصابة زاكم صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان لنهجهم والتابعين بإحسان aiman akhadhu anil atba ni wale ambaye kwamba walichukua kutoka kwa maatba walioona maswahaba ila qiyami saa ambaki simamisi kiyama wakachukua mwendo wao wa kisawasawa Allah sema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar walladhina ittaba'uuhum biihsani radiyallahu anhum waradu anhu wakawafuata linahjihim ay saru ala alnahji alladhi kanu alayhi walishika njia mfumo mwenendo ya wale waliotangulia qurunul mufaddala yale ambao kwamba walikuwa wameyafuata katika itikadi basi hao watu wanyuma wakawafuata وقوله رحمه الله ما لاح نجم وما الشمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم ما لاح نجم مدى وكظهيري أو وكشموزا najmu, nyota wa mashamsu duha talaat, na vile vile muda wa kuchomoza jua wakati wa duha, wa anfasi, na idadi za pumzi, ma fil kauni, za zilizomo hapa duniani, min nasani, katika zote ambazo kwamba zina roho. Watazidi swala itaendelea, Mtume sasa ataendelea kuswaliwa na kutakiwa rehema na hao wote ambao aliwataja hapo juu. وما شمس الضحى طلعت شمس الضحى كيحسيشه نكيتaja hii jua جوا wa dhuha لانها في ذلك الوقت تشتد اضاءتها وكوا ketika mauo jua kama hili inakuwa inawaka kali tena sana wale mashuara wanapenda sana kuitaja hii hii jua ya dhuha وعد انفاس نزلل اداد زابومزي اي عدد الانفاس ما في الكون من نسم سواء انفاس الناس او غيرهم iwe ni pumzi za watu na pia vile wasiokuwa watu mtume sallallahu alaihi wasallam ataendelewa kuswaliwa kutakiwa rehema min nasamin kila chini roho alhasil anadhim hapa kakusudia kuyataja haya mambo yote bilkathra salatan kathiratan ili kuswaliwa mtume sana mazidatan ila yawmiddin ili apate kuswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya mwisho kwa hivyo hiyote yaonesha sharaf na utukufu na fadla kwanza fadla ya umma huu na fadla ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana huu mtume katumwa na uongofu kwamba ni bora mtume katumwa kwa umma kwamba ni bora kwa machacho billahi tawfik